بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا لك اسمع قال زهر الله سبحانه وتعالى لك صلاة والسلام على شيخ الله اللهم لك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم a njegove časne ashaabe i sve one koji slijede pravi put sudnjeg dana. Prošli put smo govorili, odnosno počeli smo govoriti precizno e, određenim kaznama u islamu, odnosno islamskom pravu, ili kitab al pa smo govorili o kazni za blud i, odnosno za zinaluk, spomenuli smo prije svega da za neoženjene ili neudate kazna za dokazani blud je stotin udaraca i protirivanje iz mjesta stanovanja na godinu dana, a za one koji su u braku, u šerijetski ispravnom braku, rekli smo da je za njih žestoka kazna, jeli, kamenovanjem smrti. E, još smo u tom poglavlju, ostalo nam je nekoliko hadisa, došli smo do 1039. hadisa, e, koji je naslonjen u vraćanju onoga ko prizna blud četiri puta, rupi za kamenovano, odgađanju izvršenja kazne za trudnicu dok rodi i dženazi za bludnike koji je radi radijallahu anhu prenosi da je, Mua, da je Muaid i Malik i došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallame i rekao Allahu poslaniće ja sam sebi počinio nasilje i učinio blud, želim da me očistiš. Poslanik alaihi ga je vratio. Sutradan je ponovo došao i rekao Allahu poslaniće ja sam počinio blud. Poslanik alaihi sallatu ga je ponovo vratio Potom je nekog poslao u njegov narod, odnosno u njegov plemen. I zaslanik je pitao, da li vam je poznat neki mentalni nedostatak kod Maiza? Da li mu nešto zamjerite? Rekli su, mi ga poznajemo kao potpuno zdrava i po onome što znamo, on je jedan od naših dobrih ljudi. Maiz je došao je treći put. Poslanik, Osalam je ponovo poslao izaslanika Ponovo ih je upitao o njemu, pa su mu ponovo potvrdili da je normalan. Kada je došao četvrti put, iskopana je rupa, a potom je poslanik Aleyhi Salatu na naredio da dovedu majza, pa je Ova Ovaj predaja, ili ovaj dodatak da je iskopana rupa, da se spominje u hadisu, je izniman dodatak, to je slab. nekim predajama se spominje da nije kopana rupa, Potom je došla Gavidija, to je ta žena, jeli, i rekla Allaho poslaniće, počinila sam blud pa me očisti. Poslanik Ali Salat ju je vratio, pa je sutradan došla i rekla, zašto me vraćaš? Možda ćeš me vratiti kao što si vratio Maiza, tako mi Allaha, ja sam trudna. Poslanik Ali Salat Veselam je rekao, kad nećeš da to prikriješ i se, onda te neću vraćati, idi sačekaj dok se ne porodi. Kada se porodila, došla je sa djetetom zamotanim u peleni i rekla, evo, rodila sam ga. Poslanik Ali je rekao, idi i doji ga sve dok ne mogne jesti hranu, dok se ne mogne hraniti samo. Dijete je naraslo i počelo jesti hranu, pa ga je ona dovela, a u ruci je bila korica hljeba. Ona reče, Allaho poslanić, evo, odbila sam ga i sada jede hranu. Potom je dijete, dijete dato nekom muslimanu. Naređeno je da ju se iskopa rupa do prsa, postavljena je u nju, a zatim je ljudima bilo rečeno da je kamen Prišao je Halid ibn, Veli, uzeo kamen i udario je u glavu. Krv je popuskala po licu. Proklinjao ju je. To njegovo proklinjanje Lavu poslanika Ali Salatu Osman je čuo pa je rekao Polako Halide, tako mi onoga čuje ruce moja duša, učinila je takvo pokajanje koje kada bi, kada bi učinio onaj koji je varao pri prodaji, bilo bi mu oprošteno. Potom je naredio da se pripremi, odnosno da se opremi, klanjaju je dženazu, zatim je ukopano. Ovdje imamo nekoliko ili važnih propisa vezanih za, za ovaj hadis iz provođenja ove kazne nad bludnikom ili bludnicom. Prvo je da je sunet e, utvrditi, odnosno potvrditi da je zaista je li e, dotična osoba da je počinila i zato je poslanik Alijek Salatu ovako i postupio. Tri puta je vraćao i četvrti put je priznao nakon što je ispitao njegov narod, njegove su narodnjake, da li je zaista on jel u redu mentalno, da li je zdrav, ispitao o njemu. Znači, poslanik Alijek Salatu kao što vidimo je tako i praksa u šerijetu. Praksa je da se kazna sprovodi samo ako ne postoje nikakve sumnje da je djelo počinjeno i da nema nikakvih drugih okolnosti koje bi mogle jeli, spriječiti ova, izvršenje kazne. Znači mora se u potpunosti sve ova, eliminirati, vidjet ćemo kasnije kod ovaj, kazne za krađu. E sad, islamski učenjaci se razilaze da li je da li je dovoljno da jednom se prizna, neki kažu dovoljno da jednom se prizna, da jednom prizna da je počinio blud i da... Međutim, ili većina je da se četiri puta, u stvari jer tri puta, četiri put se sprovodi kazna, da se treba priznati i nakon toga tek provesti kaznu. U drugom slučaju, kod ove žene nije ona je došla i poslanik Ali Salat odmah je ovaj, prihvatio njeno priznanje, zbog čega? Zbog toga što je bila, bila trudna i to je jasan dokaz ja se ne dovoljena trudnoća, ona nije morala to potvrđivati e, četiri puta. I poslani kada je sada samo hadisu je vratio je, znači nije sprovodio kalđe, dok se ona ne porodi, pa je ponovo vratio do dijete, pa nakon dvije godine, dok dijete doji i dok ne počne samo da jede. I ona je bila ustrajna u tome da se sprovede kazna. I Manis i ova žena Davidija što jasno govori o njihovom iskrenom pokajanju. Mada poslanik Ali Isalat Veselam, htio je onako indirektno da se oni, da oni promijenu, promijenu svoju jeli, izjavu, svoje priznanje i da to oni mi smo i prošli put ili govorili o tome, da čovjek u tom slučaju da se može iskreno pokajati i to sa Allahom riješiti, odnosno iskreno se pokajati Allahu, uz dozvoli Rahmet, to će biti oprošteno. Ali oni su htjeli da se očiste na ovome svijetu, zato što jedna neizvjesnost. Čovjek nije siguran da mu Allah oprosti. Nije siguran koliko je teško to djelo koje je uradio i on želi da se očisti na ovome svijetu. Jer pravilo je da onaj ko iskusi kaznu šerijetsku na ovome svijetu za određeni čin ili zlodjelo, na ovom svijetu neće snositi nikakvu nakon što je ova Gamidija kamenovana, vidimo da su neke ashabi proklinjali zbog tog njenog čina. To je naravno bila greška, jer je došlo do poslanika, ali je to sela, ukorio je Falina i rekao nemoj, ne tako mi nemoj tako činiti, polako Falina. Jer ona se pokajala, to je, znači radi se o ispjenoj vjernici, znači ne radi se o nevjednicima. Oni koji čine te, ta djela kome se desi to da učini pa se pokaje, to su, to su iskreni znači to njeno pokajanje je bilo kao dovoljno, kao kažem poslanik kada je Tosela, čak i za onoga koji vara pri prodaji, što jasno govori da je, mi smo o tome govorili prije, kad smo govorili kupo prodaje, da varanje pri prodaji, da je to grije u rangu uh, zinalka ili još veći, da je još teži grije. Jer u ovom slučaju u činimo zulum sami sebi, kao što kaže jeli, ovaj, Majs kada je došao. Znači, učinio sam nepravdu sebi, zulum sebi, nasilje. Jer čovjek kad čini taj grijeh prema sebi, ovaj, samo sebi štetu čini. Dok kada varamo, činimo i sebi štetu. Kada varamo pri kupo prodaje, i sebi štetu činimo, a činimo štetu drugom i sami. Zato je taj grijeh jeli, ovaj, težak. I zato poslanik Ali Islatos nam kaže da učinila je takvo pokajanje koje kada bi učinio onaj koji vara prodaje da bi, da bi bilo dobro. Zatim je na redu da se opremi. Znači nije bačena u ruku, zatrpana, nego kao muslimanka je opremljena, okupana, jeli? I poslanik joj je klanjao dženazu, zatim Što znači da E, muslimana kome se sprovede širijetska kazna, on je častan. To je širijetska kazna je samo jel, kazna ili čišćenje od vijeha za taj dotični grijeh koji učini. Sljedeći hadis kamenovanje židova, stanovnika islamske države za blud, kaže Abdullah ibn Omar djela anhu prenosi da su Allahom poslaniku ali salatu wasalam dovedeni židov i židovka koji su učinili blud. Poznate da su židovi živjeli u Medini, da je poslanik ali li je slatu zatekao bilo su plemena jel, ovaj, u I oni su, e, i to je pravilo da se, da se njima sudi prema njihovom vjerozakonu, odnosno prema Allahovoj knjizi koju oni slijedi. Kaže Allaho poslanik Ali Salat je otišao kod židova i upitao i šta se kaže u Tevratu za ono ko počini blud? Rekli su, e, podcrnimo im lica, Stavimo ih na dva magarca, okrenuti lice prema Rijeku i tako ih vodamo po gradu. To su oni kazali, židovi. Poslanik Ali slat Veslam je rekao, doneste te ako istinu dobro. Donijeli su ga i počeli čitati. Kada su došli do ajeta koji govori o kamenovanju, mladić koji je čitao, stavio svoju ruku na taj ajet i čitao ono što je ispred i iza tog ajeta, pokrio taj ajet. Je taj citat. Abdullah ibn Selam, koji je bio sa Allahom, poslanikom, ali je rekao poslaniku, naredi mu neka podigne svoju ruku. Kada ju je podigao, ispod nje je bio ajet u kamenovanju. Potom je Allahom poslanik, ali naredio, pa su kamenovanje. Abdullah ibn Omer, radijallahu je rekao, bio sam od onih koji su ih kamenovali, vidio sam židova kako svojim tijelom štiti židov pod kamenom. Znači ovo je, ovaj nam hadis govori o tome da, da se ehlu kitabijama, kršćanima, kršćanima i židovima, da se njima sudi prema njihovom, njihovom kitabu. Ako je li za taj propis, ako ima je li, za taj prijestup ima određena kazna, precizirana. Sljedeći hadis govori o pričevanju robinje kada počini blud. Ebu Horeira radijal prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam bio upitan o neudavanoj robinji kada počini blud. Rekao je ako počini blud bićujte je pa ako to ponovi ili ponovno učini bićujte je. Pa ako to opet učini bićujte je potom je prodajte pa makar za devin kola. Ibn Šihab je rekao ne znam poslije trećeg ili četvrtog puta. Ovo je propis znači za ro u to vrijeme, to je bilo aktivno, jeli, on, njima je bilo propisano pola kazne od, u odnosu na slobodnog čovjeka, ili pola kazne i slobodnog čovjeka. Za neudavane je bilo jeli, 50 bičeva, a za udavane ili ženjene, pošto se smrt, rekli smo, ne može poloviti, e, bilo je isto propisano da se, da se bičuju. o određenoj kazni koju treba da izvrši vlasnik na svojim robom. Ebu Abdurrahman radijallahu anhu je rekao, Alija radijallahu anhu je jednom održao hutbu i rekao, o ljudi, izvršavajte kazne određene za bud na svojim robovima, nad ženjenim i neženjenim. Neka robinja, usla neka robinja lavog poslanika, ali salatu nam je počinila blud, pa mi je naredio da je bičujem međutim, bila se tek porodila, pa sam se bojao da je ne ubijem ako je budem bićevao to sam rekao poslaniku, ali i salatu oselam, pa je rekao, dobro si se sjetio, u drugoj predaj se kaže, ostavi je dok ne ozdravi. I ovim smo završili, ovim hadisom, jel, robovima i robinjama, završili smo jel, poglavlje o kazni za blud. Kao i kod drugih ovih oštri jel, i šerijetskih, šerijetskih kazni za, za ova vodila, cilj je da se spriječi to zlo društvo. Jer jedini način, i to je najbolji način, to je propis koji je Allah Đelešanu propisao, jedini način da se blud suzbije u jednom društvu. Jesu, jeste sprovođenje rigoroznih kazni, odnosno onih kazni koje je propisao gospoda svjetova, sve ostalo je ovaj, blago i time se blud ne suzbija. Određeno je kazne za krađu, to je sljedeće poglavlje krađa. Mi danas živimo jeli, e, u vremenu kada, je, kada su mnogi grijesi, kao i blud, i drugi grijesi kada su jeli, raširili se u društvu i isto tako i krađa je jedan od tih grija. Danas se na svakom koraku krade. Moramo razlučiti, ovdje vidjet ćemo li da postoji razlika između prevare, otimačine i krađe jer nije isto prevara, kad nekog prevarite pa mu uzmijete i na pijaci, podvalite, krivo laganje i tako Ima otimačina, kada otimate nekakvim krivim zakonima ili otmijete nekome, kao što nedavno je bilo onaj, to je neki lopov ovdje otrgnuo ženu, ovaj, ogrlicu i ukrao zlatnu ogrlicu. Imate krađu. Šta je to krađa? Znači, krađa je u stvari E, bespravno, znači ga igra had, e, i kriomice uzimanje tuđeg imetka. Kada uzimate kriomice tuđeg imeta koji je, e, koji je čuvan, bilo da je to u kući, u, jeli, u, u nekoj prostori zatvorenoj, u autu, u, u džepu, ili ono što se računa da se čuva, jel, na mjestima E, koja se računaju da su to mjesta koja čuvaju meni. Prvi hadis koji govori o krađu jeste, a prije toga e, prvi hadis znači je za koju ukradenu vrijednost se primjenjuje kazna odsjecanja ruke. Jer ne primjenjuje se šerijetska kazna za svaku vrijednost koja se ukrade, i zato Aisha radijallahu anha prenosi da je Allah poslanika alaihi salatu wasalam rekao ruka se odsjeca za ukradenu stvar u vrijednosti četvrtine zlatnika i više. Sljedeći hadis jel, govori o istoj temi pa kaže o odsjecanju ruke za ukradenu vrijednost od tri srebranjaka. Ibn Omer radijallahu prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu odsjekao ruku kradljivcu koji je ukrao štit, čija vrijednost je bila tri srebrenjaka. I treći hadis govori o istoj stvari, odsjecanje ruke za ukradeno jaje. Ebu Hureyre radijalanhu prenosi da je Allah, poslanik Salatu selam rekao Allah je proklao ukradljivca koji ukrade jedno jaje pa mu se zbog toga odsjeće ruka i ono koji ukrade uže pa mu se zbog njega odsjeće ruka. Ova dva prva hadisa govori li, o, o nisamu, to je nisam, odnosno određena vrijednost, ukradena vrijednost, zbog koje se luk. Prije toga, ili prije nego što krenemo tumačiti ove hadise, samo ću da naglasim da je krađa po islamu jedan od najvećih grijeha, za koji je propisana kazna, oštra kazna na ovome svijetu. A to je odsjecanje ruke, odnosno šake. Što opet bi zapadnjaci rekli kako su to rigorozne kazne u islamu, gdje, se, se, gdje će se odsjeći šaka i tako dalje. I zato, su, zato je kriminal i krađa i druga zla, zato su raširena, raširena u zapadnim društvima puno više nego u islamskim zemljama. O sjecanju ruke ovom propisu govori Kur'an sam. Jer zato uzvišen Allah Jelšanu kaže kradnjicu i kradnjicu odsjecite ruke njihove. Neka im to bude kazna za ono što su učinili, opomena od Allaha, Allah je silan i mudan. Zašto je propisana ovako rigorozna kazna za kradnjice? Zbog toga što oni jeli, bespravno napadaju tuđi imetak. A tuđi imetak, odnosno imetak u islamu, zaštita imetka je jedna od univerzalnih vrijednosti u islamu. Zaštita, rekli smo, vjeri, zaštita časti, imetka, zaštita porijekla, jel? to su univerzalne vrijednosti i života, jel? to su univerzalne vrijednosti koje islam štiti i svako onaj ko nasrne ili nasrče nove vrijednosti, pa rigorozno se kažnjava na ovom zato Islam propisao žestoke kazne za sve ovo Tako isto i za blud. Jer time se ovaj, ugrožava, odnosno nasrće na ljudsko porijeklo, na ljudsku čast. I čast ljudska jel, spada među te vrijednosti. E to je razlog. Uzvišen Allah hoće da zaštiti naše metke. Jer to je zaista zločin. Kada čovjek, recimo, eh, radite dugo vremena da bi nešto postigli, to ostvarite, i neku dođe u To je pa očaj za insana. Posebno ako se radi o nekoj većoj vrijednosti. Kao što je aktivno sada obijaju stanove i kradu, sve što je vrijedno. Novac, zlato i tako dalje. I nedavno je bilo, jel, poznato je vjerovatno ovi pa, nasilnici, mada to nije krađa, to je nasilje, to je nešto drugo, to su razbojnici koji su napali, odnosno ušli u stan doktora Šefega Kurdića i tražili zlato i ostale što pištoljima i tako da. Za njih je druga kazna, o njoj ćemo kasnije govoriti, to su razbojnici, napasnici. I to je, kažem, jedini način da se sačuva ljudski med. Da se ta kazna sprovodi u mnogim društvima, bilo bi puno manje kaži. I to bi se, ta bi se, jeli, to zlo bi se sigurno smanjilo. Sad zamislite osjećanje Ana koji recimo sakuplja novac godinama, bilo je takvih slučajeva, ukrali hađinci, u stvari hađi nekom novac, zakupljao za hađ i sakupljao novac, te godine trebao na hađu, ušli mu u ukrali pare. to je zločin, to je zločin. Ili čovjek sakuplja godinama za auto, da kupi onako auto solidno lijepo, pa ne mora tu biti ni skupa auto, par hiljada maraka, auto kao prevozno sredstvo kao jedna od blagodati dunjalučki, prevozno sredstvo. I dođe i nađu se jel, ti mangupi kriminalci i kradu i prodaju ga za, za sitne pare negdje tamo. Drugim kriminalcima. Takvim ljudima se ne može drugačije stati u kraj osim s provođenjem i propisa i kazni. Zato kaže poslanik Alihi Salatu Veselam, Allah je proklao kraljivca koji ukrade jaje, pa mu bude zbog toga osjećena ruka. To ćemo je objasniti ovaj hadis, značenje ovog hadisa. Kako se dokazuje krađa? Krađa se dokazuje priznanjem. Čovjek kad ukrade, treba da prizna dva puta da je ukrao i onda će na njim sprovesti kazan. I ako porekne, e, e, ako nakon toga, ako kradljivac porekne, neće mu se osjeći ruka, nego će samo nadoknaditi ukradenu stvar, odnosno njenu vrijednost. Da će vrijednost te ukradene stvari, jer on gira u tom kraju. Ili dovođenjem dva svjedoka. Ako dvojica posvjedoče da je, da je određena osoba nešto ukrala, su je vidjeli kada, kako, odakle je ukrala, sve detalje, vrlo je bitno. Jer ne smatra se krađom ako uzmemo nešto što nije čuvano, nije to krađeno. Neko ostavio pored puta nešto, neko to uzme, u ukrade, a zbog te krađe se ne odsjeca ruka. Uvjet je da, da ukrade nešto što je čuvano, recimo u kući, u autu zakućano, u magazinu, u štali, e, u džepu, jer sve to čuvano. Ako čovjek ostavi zaboravljen novčanik negdje i neko vidi, pokupi se, to nije krađe. Čak ako se, ako se uhvati taj, on se može kazniti na drugi način a zbog te krađe neće mu se osjeći ruka. E sad uvjeti za izvršenje. Međutim, prije toga objasnit ćemo ova, dva hadisa. U ova dva hadisa spominje se taj nisam. E, ne osjeća, se, ne se ruka za svaku ukradenu stvar. Nisab je četvrtina zlatnika ili tri srebrenjaka i to je stav džungura ili većine islamskih učenjaka. U današnje vrijeme otprilike kod nas je to, kad se ovo ovaj, procijeni, odnosno gledajući na naše, našu valutu, otprilike iziđe oko nešto manje od 30 banaka. Za što se ocjecamo? Dobro. A treći ovaj hadis govori e, a da je Allah prokleo kraljice koji krade jedno jaje, jaje ne vrijedi 30 maraka, tako. Ovo, ovaj hadis ne govori da se, e, da se treba osjeći ruka kraljic koju krade jaje, nego je poslanik Ali nam htio ukazati šta čovjek sebi dozvoli da zbog neke ma, malovrijedne, beznačajne stvari, koja je beznačajna kao jedno jaje, da dozvoli sebi da mu se osjeće ruka. Ili zbog nekog užeta, što je poslanik Ali sam kazati kako ljudi zbog, ovaj, te neke sitnije krađe dovode sebe u situaciju da izgubi ruku, da im cječe ruke, sam sebe ponižavaju. Allahovo znači da je udaljen od Allahove milosti. Onaj koga Allah prokune ili proklijete, on je udaljen od Allahove milosti. E sada vidimo koji su uvjeti izvršenja kazne. Kao i kod bluda, jeliko? ovaj, kipićevan i kamerovan, rekli smo, prije svega mora biti punoljetan. Mora biti punoljetan, širijetski punoljetan jer nad ovaj, maloljetnikom ne sprovodi se kazna. Prvo da kradljivac, drugo da kradljivac nije otac vlasnika, recimo, ili njegovo dijete, muž ili žena. <clears throat> Što znači da ako otac ukrade od sina, ne osjeca, se ruka, jer sin od oca, ili muž od žene, žena od muža. Jel? Jer svako od njih ima pravo na imetak drugog. Ima određeno pravo, pa to je ta šuma zbog koje se ne sprovodi kazna. Što ne znači da se ne, ovaj, ne može kazniti na drugi način, zatvorom, bićevanjem nekim ili drugom kaznom. Ali se ne sprovodi ova širijetska kazna, ova precizno određena. <clears throat> da kraljevac ni na koji način ne polaže pravo na ukradenu ili na ukradeni imetak. To je da ne postoji nikakva mogućnost da bi ukradeni imetak mogao biti, pa makar teoretski, je li njegov, recimo, ako neko ukrade zalog svoj, založio ima dug pa ostavio zalog od nekog drugog i ukrade taj zalog. Zbog toga se nocije dug. Jer taj metak u stvari nije onog čovjeka, to je samo zalog, on nije postao njegov vlasnik. Ili recimo nenaplaćena plaća, ne, ona, nešto smo zaradili kod drugog čovjeka i nikad naplatiti i mi hajmo ukrasti. Zbog toga se nocijeca luka, ali taj čin nije dozvoljen. Nije dozvoljeno ukrasti čovjek. On nam je dužan, imamo zakonske načine da dođemo do svoga haka. Nije nam isplatio jednu platu, dvije ili deset. Ili smo mu radili nešto pa nam nije platio, nikad nam platio. Ne smijemo ukrasti od njega. Ali ako bi ukrali, onda ne, ne osjeta se luka zbog tog čina. Da je ukradena stvar halal za upotrebu, što znači ako su krade haram, recimo vino, alkohol ili nešto drugo, da mu se za ruke zbog harama, ukrao haram. Čak kad islam, islamski učenjaci i muzičke instrumente pokrade, ne osjeca mu se ruka zbog toga. Jer ukradena stvar ili metak mora biti halal. I da njena vrijednost prelazi e, četvrtinu dirhama, to je da ima nisam. Ako, ako se ukrao nešto manje vrijedno, to jeste krađa, zbog toga se ne osjeca luk. Može se kazati zatvorom ili bit će van. Da je ukradena stvar bila na odgovarajućem mjestu za čuvanje, i to je uvjet. Na odgovarajućem mjestu za čuvanje, kao što je kuće, garaža, dućan, nešto što, je, što se smatra da, je, da je to čuvanje. Zaključano nešto, privjezano, zavezano, jel? Ako ostavimo recimo auto odključano, na parkingu, ili otvorena vrata, ili otučan, neko uđe i upali, ključ ostavi, upali i odvuče To jeste krađa, ali od toga se nosica ruka, jer to nije čuvano. Ako smo ga zaključali, uzeli ključ, to je već čuvano, Ne mora imati određeni druge sigurnosne mehanizme. To je već za me, za veće lupove. Da imetak nije uzet na očevi pred očima vlasnika, Znači, kada, ako nam neko uzme imetak, mi vidimo, to je otimačina i on pobjegne. Bez obzira bilo to silom ili bez sile, bez upotrebe sile. To jeste krađa, to je otimačina, ali zato se ne osjeća ruka. A e, šta je sad kraljevac Kraljevac je dužan kada se dokaže krađa. Prvo da vrati vlasniku ukradeni imetak. Oko toga postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Jedni smatraju pa da je dovoljno da se izvrši kazna, da ne mora vratiti, međutim, e, veći dio smatra da treba vratiti ukradeni imetak kako je kod njega. Ukrao to vrati ga. Ukrao kravu vrati. A ako je već, ako nije kod njega taj imetak, ako on prodao nekom i tako dalje, ne zna gdje, mora nadoknati njenu vrijednost. A nakon toga, toga mu se ovaj, e, treba izvršiti nad njim kazna. Jer je, prvo je hak ljudski, znači vrati hak ovom čovjeku njegov, a drugo je hak prema Allahu, jer je prekršio Allahu propis ili Allahu granicu. Zato se sprovodi kazna. Da nema Allahu hak i ljudski hak, da je bilo dovoljno vrati čovjeku njegov i gotovo. Međutim, on je prekršio Allahu hak. Ajit je prekršio. I zato se sprovodi kazna kao je li odgojna mjera za njega. I kazna na ovom svijetu i odgojna mjera za njega. To više ne radi. Jedan od uvjeta sprovođenja kazne je da, vlasnik ukradenog imetka potražuje svoj imetak. Jer ako ona ne potražuje, ne traži, nije to, nije podnio tužbu, jel? Nije se žalio nadležnim, jel, sudijama, kadijama, onda se to smatra da je to i da, je prešao preko toga i onda se kradljivcu, pa čak ako se zna ko je nosica, ne sprovi se kazna. Znači, kada se ispune svi ovi uvjeti i kada, kada se eliminišu sve prepreke, onda se odsjeca e, desna šaka. Tako je propisano, znači desna šaka, ne ruka, neki smatraju kao što Dahirije drugi da se osjeca ruke skroz do, do ramena, međutim to je mišljenje neprihvatljivo na osnovu praksi, poslanika ili islata islam i drugih, jer kasnije e, halifa ruka se osjeca do šake desna šaka. Ako se vrati krađom da se odsjeca lijeva, jeli, e, lijevo stopalo, ako se opet vrati treći put, onda lijeva šaka, i ako se vrati četvrti put, onda li desno stopalo. Zato tu ima razilađaj među islamskim učenjacima, neki kažu da se samo dva puta odsjeca dio tijela, desna šaka je lijevo stopalo. Poslije toga da slijedi druge kazne kao što je bićovanje, zatvor i tako dalje. Međutim, rijetki slučaje rijetki slučaj u historiji islama da je je li ovaj, da se desilo da nakon prve kaži da se čovjek ponovo vraća jednom se druga ruka ili druga ili, ili noga. I ovog mišljenja je li od islamskih učenjaka. Zabranjeno je zauzimati se za neizvršenje određenih šarijetskih kazni. A Iša radijala Anha poslaniku, ali je nam supruga, prenosi da je Korešević zabrinuo problem jedne mahzumike, pa je ukrala nešto za vrijeme poslanika, ali i salatu wasalam, na dan osvojenja Mekke. Pitali su ko će se za nju zauzeti kod Allaho poslanika, ali i Rekli su to bi smio samo same ibn Zaid, miljenik lavog poslanika, sallallahu alaihi Dovedena je bila kod Allaho poslanika, pa se za nju zauzeo same ibn Zaid. Kada je to čuo Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, promijenila mu se boja lica, znači, razljutio se. Potom je rekao, zar se zauzimaš za neizvršenje jedne od Allahovih određenih kazni? U samemu je rekao, zatraži za mene oprost Allaho Ljudi iz dobre namjere, jel, htjeli da, se zauzmu, međutim pogriješili su. Jer kada se e, utvrdi uh, odnosno grije, i kada tu dođe do imama, do vladara, onda je stvar završena, gotovo, ne može se više zauzimati. Znači, kada je došlo predvečerje, Allahu poslanik alaih sallatu je ustao, održao govor, zahvalio Allahu kako mu i doliko je potom rekao, a zatim oni koji su bili prije vas propali su zbog toga što su, kada bi od njih ukrao neki plemić, znači ugledan čovjek, oni bi ga ostavljali, ne bi sprovodili kaznu na njih. Ne bi sprovodili kaznu. Kada bi od njih ukrao neki vjednik, izvršili bi nad njim kaznu. To je kod danas je u našim društvima, uglavnom. Danas je tako, samo kažnjavaju običan svijet, običnu radnu, jel, ovaj, da kažem, običan svijet, dok oni velikodostojnici, moćnici, oni to riješi. Ako, ako dođe do suda, on to riješi tamo, to neko skloni ovaj, uopće, uopće ne budu kažnjeni. I to je ono što je propastilo narode prije. Tako me onoga ruci moj život, kada bi Fatima Muhammedova čerka ukrala, ja bih ozikao. Ovo, ovo je, jeli, poslaniku, ali to sam izjava koja je, koju, treba zapisati zlatnim slovima, jeli, govori o pravednosti Islama, prije svega o pravednosti poslanika, ali to zatim o pravednosti Islama i islamskih vladara koji su kasnije slijedili takvu praksu. Bez obzira ko je tvoj sin, čerka, kasnije. Jer ako se ne sprovodi kazna zbog toga što je neko ugledan ili sin onda je to nepravda zulu, nered. A to donosi samo jel, propast. Potrebno je naredio da se žene koja je ukrala odsjeće A Iša je rekla, poslije se iskreno pokajala i udala se. Nakon toga bi mi dolazila pa bi ja prenosila njene potrebe Allahom poslaniku, ali i Ovim smo jel, završili poglavlje odredovog krađi, odnosno kazna, određenoj kazne za krađu. S tim da, se, da još ovaj, bitno spomenuti tu da u određenim okolnostima ne sprovode se kazne. Recimo ako neko bio u nuždi i nužda ga natjerao da ukrade. Recimo u vrijeme velike gladi. Čovjek ugrožio, nema šta da jede i ukrade zbog toga što nema šta da jede on njegova porodica. Nad njim se ne sprovodi kazna, iako je to zabranjeno. Kao što Omer koji nije sprovodio kaznu za odsjecanje ruke u vrijeme velike gladi koja je bila njegov, njegov dob. Recimo, može čovjek biti prinuđen da uri, da, da ukrade nešto, a šta je da Da je znači kad je ugrožen recimo život ljudski i on prinuđen da bi spasio svoj život mora ukrasti. U tom slučaju ovaj, njemu se ne odsjeca ruka, nego može da bude kažnjen na neki drugi blaži način. Sljedeće što slijedi jeste kazna za pijenje ili konzumiranje alkohola, o tome ćemo pogledati govoriti sljedeći put. Ovim bi završili. Kul kao ustakavala, nustakrola, livreku, festagfiru, inne, vola, rahim.